Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismos de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos. Conozco el camino, no nos perdemos. En verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro. Tan más perdidos que buscando el Nemo. Es blanco negro, decidas hermano. Los grises no existen, así me enseñaron. No hay punto medio entre bueno y los malos, Entonces dígame de qué estamos hablando. O hacer lo correcto o hacer lo contrario con los retos, amor intentando. La vida es muy corta para andar durando y el tiempo no vuelve por más que querramos. Estamos sonando muy fuerte con todos mi perro en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo los mismos de antes, pero con un flow gigante. Estamos haciendo lo que podemos con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, Copiado y tranquilo nos mantenemos. con el camino, no nos perdemos. En verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro. Tan más perdidos que buscando nemo Obvio que sigo pechando. Es mi rap que está avanzando. Y cuando yo vengo al mando, yo ya no puedo parar. Uno me ven como un idol, otro que no soy pa' tanto. Yo no sigo comentarios, solo sigo este compás. Y entonces, Z, mamá, que bien, lo es, que son con el ritmo en mis pies. Mis bros andan flex, ritmo en mis pies. Mis bros andan flex. Si se calla va a ser mejor, ya si se deleita el espectador. Cuando voy entrando a todo motor, sacando cualquier duda de este sector. Y que ya no puedo parar. Tengo mi carro y voy a acelerar. Sé muy bien que no puedo regresar. una aún así al día mil temas sin más. Estamos sonando muy fuerte con todos mis perros en todos los lugares. Dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos. Confiado y tranquilo nos mantenemos.